49678 fatvo. Alloh taolo Shabon oyining yarmidagi kechada dunyo osmoniga tushadimi? Savol. Alloh taolo Shabonning 15-kechasida dunyo osmoniga tushib, ikki kishi, kofir va adovatli kishidan tashqari barcha odamlarni mag'firat qiladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalambor javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Alloh taoloning dunyo osmoniga tushishi faqat Shabonning 15-kechasiga xos emas, balki Sahihayn va boshqa hadis to'plamlarida u zotning har kecha tunning oxirgi 3 dan birida dunyo osmoniga tushishi sabit bo'lgan. Shabonning 15-kechasi ham ushbu umumiylik ostiga kiradi. Endi batafsil javobga o'tamiz. Savolda zikr etilgan xabar ba'zi hadislarda kelgan, lekin hadisning sahihligi borasida ahli ilmlarning mulohazalari bor. va Sha'bonning 15 kechasining fazilati haqida birorta ham sahih hadis sabit bo'lmagan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Innalloha la yattali'u fi laylatin nisfi min Sha'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin. Albatta Alloh Sha'bonning 15 kechasida bandalariga nazar soladi va jami'i mahluqotlarini mag'firat qiladi. Faqatgina mushrik va adovatchi bundan mustasnodir. Sunan Ibn Moja 1390-hadis. Az-Zavoid asarida bu hadisning isnodi zaif, Abdulloh ibn aning zaifligi va Valid ibn Muslimning tadlisi sababli deyilgan. Hadisda iztirob bor. Uni Doriqutni Al-Ilol kitobida 6-mujallad 50 va 51 betida bayon qilgan va hadis sobit emas degan. Muoz ibn Jabal, Oysha onamiz, Abu Hurayra Abu Salab al-Hushani radhiyallohu anhum va boshqalardan ham rivoyat qilingan, lekin hech bir yo'li zaiflikdan xoli emas. Ba'zilari esa o'ta zaifdir. Ibn Rajab aytadi: Shabonning 15-kechasining fazilati haqida bir necha hadislar bo'lib, ularning sahih yo zaifligi borasida ixtilof qilingan. Aksariyat ulamolar bu hadisni zaif sanagan, Ibn Hibbon esa ba'zilarini sahih degan. Latoiful Ma'arif 261-bet. Alloh taoloning dunyo osmoniga tushishi faqat Shabonning 15-kechasiga xos emas, balki Sahihayn va boshqa kitoblarda u zotning har kecha tunning oxirgi 3 dan birida dunyo osmoniga tushishi sabit bo'lgan. Shabonning 15-kechasi ham ushbu umumiylik ostiga kiradi. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborakdan Alloh taoloning Shabonning 15-kechasida tushishi haqida so'ralganda, u savol beruvchiga: "Ey zaif, faqat 15-kechadami? u zot har kecha tushadi degan Abu Usmon as sobuni E'tiqodi ahli sunna asarida 92 raqam ostida rivoyat qilgan. Uqayli rahimahulloh aytadi: Sha'bonning 15-kechasidagi nuzul haqida zaif hadislar bor. Har kecha tushish haqidagi rivoyatlar esa sobit, sahih hadislardir. Sha'bonning 15-kechasi ham inshaalloh buning ostiga kiradi. Az-Zu'afo 3-mujallad 29-bet. Vallohu a'lam.